50 languages. 40 j a l i s การสอบถามทาง Rasta malum karna. ขอโทษค่ะ m a ा फ क ी ज ि e ग a ช่วยดิฉันทีได้ไหมคะ क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं खा यहाँ पर अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ है खा आप कोने से बाएं तरफ मुड़ जाएं। ต่อจากนั้นตรงไปอีกนิดค่ะ फिर थोड़ी दूर तक सीधे चलते रहें ต่อจากนั้นเลี้ยวขวา แล้วไปอีกหนึ่งร้อยเมตรค่ะ फिर दाई तरफ 100 मीटर चलें คุณสามารถไปด้วยรถเมล์ก็ได้ आप बस भी ले सकते हैं คุณสามารถไปด้วยรถราง ก็ได้ आप ट्रॉम भी ले सकते हैं คุณขับรถตาม ดิฉันไปก็ได้ आप मेरे पीछे भी आ सकते हैं ดิฉันจะไปสนามแข่งฟุตบอลได้อย่างไรคะ मैं फुटबॉल स्टेडियम कैसे पहुंचूंगा ข้ามสะพานไปค่ะ पुल को पार कर लें ลอดอุโมงค์ไปค่ะ सुरंग से गुजरें ขับ ไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่สามค่ะทีสเรสิกนัลตักจายเยต่อจากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแรกค่ะฟิร์พลีตายฮาทวาลีสลักปรมูรจายเยต่อจากนั้น ขับตรงไปเรื่อยๆผ่านสี่แยกถัดไปฟิร์ซีเทจายเยอร์อักลีครอสซิงโกปาร์คเกอร์เล่ ขอโทษค่ะ ดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะ माफ कीजिएगा मैं एयरपोर्ट कैसे पहुंचूंगा วิธีที่ดีที่สุดคือไปโดยรถไฟใต้ดิน बेहतर है कि आप अंडरग्राउंड ट्रेन ले लें ออกที่สถานีสุดท้าย आप आखिरी स्टेशन तक चले जाएं